Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Իրադրությունն առաջնագծում Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում։ Արցախի հանրապետության նախագահը հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկա Ավանում։ Երևանի քաղաքապետարանի կազմակերպած ազգային տարազների ցուցահանդես վաճառք Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում։ Արցախում շարունակում են ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից ԼՂՀ խաղաղ բնակչության եւ պաշտպանության բանակի զինվորների նկատմամբ իրականացրած խոշտանգումների վերաբերյալ փաստահավաք գործունեությունը։ Ռիո դե Ժանեյրոյում 2016 թվականի ամառային օլիմպիական խաղերի բացման արարողությանը ներկա կլինի պետությունների ու կառավարությունների 45 ղեկավար։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Օգոստոսի 4-ի Լուիսինգի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում Հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 35 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 570 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում պահպանել են հրադադարի ռեժիմը եւ պատասխանատվողությունների դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Տեղեկատվությունը տրամադրել է ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայությունը։ Նույն աղբյուրի համաձայն օգոստոսի 2-ից 4-ը ԼՂՀ պաշտպանության բանակի ինժեներական զորամասի բազայի վրա անցկացվել են հրամանատարական հավաքներ, որոնց մասնակցում էին բանակի կենտրոնական յենթակայության զորամասերի ինժեներական դասակների հրամանատարները։ Հավաքների ընթացքում հաշվի առնելով սակրավորների մասնագիտական ծառայության առանձնահատկությունները, Պաշտպանության բանակի ինժեներական ծառայության սպաների համար անցկացվել են մարտական հերթապահության իրականացման, դիրքերի ինժեներական կահավորման, ականապատման ու ականազերծման, պայթուցիկ նյութերի հետ ճիշտ աշխատելու տեսական ու գործնական պարապմունքներ։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն օգոստոսի 4-ին այցելել է Մարտունու շրջան եւ Կարմիր շուկա ավանում խորհրդակցություն հրավիրել շրջվարչակազմի ու համայնքների ղեկավարների մասնակցությամբ։ Նվիրված 2016 թվականի հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքի ընթացքին։ Նախագահը գոհնակությամբ նշել է, որ այս տարի Մարտունու շրջանում հացահատիկային մշակաբույսերի բերքատվության միջին ցուցանիշը ամենաբարձրն է հանրապետությունում, իսկ համախառն բերքի ծավալով շրջանը զբաղեցնում է երկրորդ տեղը։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, երկրի ղեկավարը նշել է, որ գրանցված ցուցանիշները հիմք են տալիս համապատասխան աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպման դեպքում հետագա տարիներին եւս ապահովել համախառն βέρքի մեծ ծավալներ։ Նախագահ Սահակյանը կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել քննարկված խնդիրների պատշաճ լուծման ուղղությամբ։ Նախագահին ուղեկցում էին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Նույն աղբյուրի համաձայն Նախագահ Բակո Սահակյանն օգոստոսի 4-ին Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում մասնակցել է Երևանի քաղաքապետարանի կողմից կազմակերպված ազգային տարազների ցուցահանդես վաճառքին։ Երկրի ղեկավարը կարևորել է նման միջոցառումների կազմակերպումն Արցախում, դրանք համարելով նշանակալի մշակութային իրադարձություն մեր երկրի կյանքում, որոնք իրենց ուրույն դերակատարությունն են ունենում ազգային ավանդույթների պահպանման եւ զարգացման գործում։ Թեման շարունակում է Յուլիա Վանյանը։ Արդեն երկրորդ տարին է, ինչ Երևանի քաղաքապետարանը Երևան ամառ ծրագրի շրջանակներում կազմակերպում է Երևան Տարազ Ֆեստ փառատոնը։ Այս տարի փառատոնը տեղափոխվել է Արցախ։ Ստեփանակերտ Երևան համագործակցության արդյունքում բազմաթիվ ծրագրեր են կենքի կոչվել։ Այդ համատեքստում Երևան Տարազ Ֆեստը նոր շունչ ու նոր ձևաչափ է։ Փառատոնի մասին ասաց Ստեփանակերտի քաղաքապետի առաջին տեղակալ Սուրեն Թամրազյանը։ Այս գաղափարը ծնվել է պարոն Մարկայանի գլխավորած պատվիրակության վերջի այցի ժամանակ, երբ որ այն պայմանավորվածությունը ձեռք բերել այս փառատոնը, որը իրականացվում է միշտ Երևանում, տեղափոխել ու իրականացնել Արցախի մայրաքաղաքում Ստեփանագերտում։ Փառատոնին ներկայացված են Երևանյան եւ Արցախյան թվով 15 տաղավար, ավանդական տարազներ, տարազային տարեր պարունակող ժամանակակից հագուստ եւ այլ պարագաներ։ Մենք ներկայացնում ենք Հադրութի մանկապատանական ստեղծագործական կենտրոնը։ Այսօր մեզ հրավիրել է Ստեփանակերտ քաղաքապետարանը եւ մենք մեր երեխաների գործերը այսօր ներկայացրել ենք այ այս գեղեցիկ ցուցահանդեսին։ Հիմնականում փայտի գործեր են, ուլունքագործության գործեր են, ազգային գուլպա գործեր են, կարպետագործության գործեր են, Գորգա, Գոբելենա, նկարիչների գործերն են, այն նկարիչների գործերը, որ տեսնենք, մեր հին հադրուտն է ներկայացնում։ Գոբելենա եւս մեր հին հադրուտն է ներկայացնում։ Հայտի գործերը գյուղերի մեր խմբակավարներն են ներկայացրել, նոր գործերա Հրապարակում ստեղծված ազգային ժողովրդական մտնոլորտին յուրօրինակ շունչ հաղորդեցին Երևանի եւ Արցախի ազգային համույթների ելույթները։ Փառատոնի մասնակիցների եւ հյուրերի հետ միասին Երևան Տարաս Ֆեստ 2016 փառատոնի ընթացքին տեղում հետևել է նաեւ նախագահ Բակո Սահակյանը։ Երկրի ղեկավարն այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների ուղեկցությամբ շրջել է տաղավարներում եւ ցանոթացել ներկայացված ցուցանմուշներին, նաեւ գնումներ կատարել։ Հադրութի մանկապատանեկան կենտրոնի տնօրեն Իրատ Համրազյանը պատմեց, որ նախագահը իրենց տաղավար տարի առաջին գնորդն է եղել։ Առաջին րոպեներին չէինք ուզում վաճառքի դնել, որովհետև մենք պատրաստում էինք Ստեփանակերտ քաղաքում երիտասարդության պալատում անցկացնել եւ ցուցահանդես եւ համերգ։ Ուղղակի որ հաճախորդները շատ էին խնդրում, որ մենք վաճառենք ու սկսեցինք վաճառ։ Առաջին մեր գնորդը եղավ մեր նախագահ շատ մեծ սիրով։ Մենք այս ամենը ասցիկ ցանկացակ նվիրել իրեն, որովհետև ինքը մեր հովանավորն է, բայց ցավոք սրտի ինքը նվեր չվերցնեց, ինքը գնեց։ 7 զույգ ազգային գուլպա գնեց։ Փառատոնին մասնակցելու համար Երևանից ժամանել է շուրջ 130 մասնակից, այդ թվում ազգային եւ պարային համույթներ, լրագրողներ, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակիցներ, ժողովրդական վարպետներ, դիզայներներ ու ազգագրագետներ։ Երևանի քաղաքապետի օգնական Մարիա Բարեգամյանը նշեց, որ Ստեփանակերտում փառատոնների անցկացումը կարող է ավանդույթ դառնալ։ Փառատոնը ամենամյա է, քանի որ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից իրականացվում է Երևանյան ամառ երանցիա միջոցառումների ծրագիրը։ Այդ ծրագրի շրջանակում ունենք մի քանի խոշոր փառատոներ, ինչպիսիք են Գարեջրի փառատոնը, Տարազի փառատոնը, Համով հոտով Երևանը, Ձմերուկի փառատոնը, սա այդ խոշոր 4 փառատոններից մեկն է, որ մենք այսօր բերել ենք Ստեփանակերտ։ Ես կարծում եմ, որ միգուցե մյուս տարի ոչ այս փառատոնը, բայց մեկ այլ խոշոր միջոցառում տեղ կգտնի Ստեփանակերտում։ Ցուցահանդես տոնավաճառին ուշ երեկոյան հաջորդեց դիզայներներ Լիլիթ Մելիքյանի, Արամ Նիկոլյանի եւ Վահան Խաչատրյանի տարազային ու մանրանկարչության բաղադրիչ պարունակող հակուսների հավաքածուների անհատական ցուցադրությունները, որոնք ուղեկցվել են Միքայել Ոսկանյան եւ ընկերներ նվագախմբի նվագակցությամբ Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակ մենք լուրերի թողարկումը։ Արցախում շարունակում են ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից ԼՂՀ խաղաղ բնակչության եւ պաշտպանության բանակի զինվորների նկատմամբ իրականացրած խոշտանգումների վերաբերյալ փաստահավաք գործունեությունը։ Այս մասին Armenpress-ի հետ զրույցում նշել է ԼՂՀ մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը։ Դա բավականին ժամանակատար աշխատանք է։ Մենք այժմ կապի մեջ ենք նաև համապատասխան կառույցների հետ, առանձին վարույթ ենք առուցել, նշել է նա։ Ապրիլի 10-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ռազմագերիների պատանների եւ անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող պետական հանձնաժողովը Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի եւ ԵԱՀԿ գործողնախագահի անձնական ներկայացուցիչ Գրասենյակի միջնորդությամբ Բաշխարվենդ բնակավայրի մոտակայքում իրականացրել է զոհվածների մարմինների փոխանակում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջև։ Ղարաբաղյան կողմին է հանձնվել ապրիլի 2-ից 5-ը Ադրբեջանի կողմից իրականացված լայնածավալ ռազմական ագրեսիայի արդյունքում առաջնագծում զոհված ԼՂՀ պաշտպանության բանակի 18 զինծառայողի մարմին։ Ադրբեջանական կողմից հանձնված զոհվածների բոլոր մարմինները ենթարկված են եղել խոշտանգման ու անարգանքի։ Ապրիլի 22-ին ԼՂՀ մարդու իրավունքների պաշտպանը ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակչության եւ պաշտպանության բանակի զինվորների նկատմամբ իրականացրած դաշնությունների մասին զեկույցը ներկայացրել է միջազգային կառույցներին, մասնավորապես ՄԱԿ-ի եւ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարներին, ՄԱԿ-ի խոշտանգումների հարցերով հատուկ զեկուցողին, ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակին, Եվրոպական օմբուդսմենների ինստիտուտին, Օմբուդսմենների միջազգային ինստիտուտին, ինչպես նաև մի շարք այլ իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպությունների։ Այն հարցին, թե ինչ արդյունք է ունեցել տվյալ հարցում մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեությունը, Ռուբեն Էլիքյանը պատասխանել է. Տեսանելի արդյունքներից մեկը թերևս մարդու իրավունքների միջազգային դաշնության զեկույցն է, որտեղ բավականին շատ հղումներ են կատարվել հենց Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցին, Արցախյան դիրքորոշմանը, չնայած այնտեղ ներկայացված է նաև ադրբեջանական դիրքորոշումը։ Փորձ է արվել օբյեկտիվորեն անդրադարձ կատարել, քանի որ պետք է հասկանալ, որքան էլ մեր գնահատականներն անկախ լինեն, միևնույն է այն դիտվելու է որպես Արցախյան կողմի փաստաթուղթ, ասել է ԼՂ մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Նա հաստատեցրել է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի խնդիրն այս արցում գործընկեր կազմակերպություններին իրավիճակը հստակ եւ հասկանալի լեզվով ներկայացնելն է։ Հուլիսի 25-ից Արցախի հայ կիսերունդ հասարակական գազམ་ակերպության նախաձեռնությամբ Շուշիում մեկնարկել է այսօրվա սերունդը վաղվա զինվորն է խորագրով հայորդիներ սկաուտական 7-րդ ամենամյա բանակումը։ Արցախ պրեսի թղթակցի հետ զրույցում Հայկի Սերունդ հասարակական կազմակերպության արտաքին կապերի պատասխանատու Երվանդ Հաջյանը նշել է. Այս տարի նախատեսում ենք երկու հերթափոխով ճամբար։ Սա մեր առաջին հերթափոխն է 150 մասնակցի ընդգրկմամբ եւ 10-օրյա տևողությամբ։ Ճամբարականներ ունենք Արցախի բոլոր շրջաններից, Ստեփանակերտից եւ Հայաստանից։ Բանակ հասարակություն կապի ամրապնման համար մեր ճամբարին մասնակից են անում նաեւ զինվորների։ Խոսելով ճամբարի առօրյայի մասին նա տեղեկացրել է, որ ճամբարում երեխաների համար կազմակերպվում են ինտելեկտուալ խաղեր, սկաուտական հայրենասիրական դասընթացներ, Արցախյան գոյամարտի եւ ազգային հերոսների կյանքի ու գործունեության վերաբերյալ։ Բանակումի մասնակիցները բաժանվել են 7 խմբի, որոնցից յուրաքանչյուրը կրում է ապրիլյան պատերազմի եւ մինչ այդ առաջնագծում նահատակված զինծառայողների անուններ՝ Արմենա Կուրֆանյան, Քյարամ Սլոյան, Ազատ Ասոյան, Նորայր Հաջյան, Ադամ Սահակյան, Ռոբերտ Աբաջյան եւ Սասուն Մկրչյան։ Կազմակերպում են նաև սպորտային եւ մշակութային միջոցառումներ, ազգային երկ ու պար, ապահովվում է օրական 4-անգամյա սնունդ։ Ծրագրի համաձայն մասնակիցները կայցել են Շուշիի պատմամշակութային հուշարձաններ, Հունոտի կիրճ պետական բնապատմական արքելոց, թանգարաններ ու տեսարժան վայրեր։ Մանկական նոր ալիք 2016 երկի միջազգային մրցույթին Հայաստանը կներկայացնի Միքայել Գրիգորյանը, ութամյա Միշան։ Նա ելույթ կունենա եւ իր ուժերը կփորձի մրցույթի եզրափակիչ փուլերում օգոստոսի 11-ից 13-ին Ղրիմի Արտեկ կենտրոնում։ Այս մասին տեղեկացրին առաջին ալիքի հասարակայնության հետ կապերի բաժնից։ Միշան մրցույթին նախատեսում է ներկայացնել The Jackson 5-ի I Want You Back եւ իր փոքրիկ Ղարաբաղցին ստեղծագործությունները, թեև Կանոնների համաձայն դրանք կարող են փոփոխվել մրցույթի ստեղծագործական խմբի անդամների պահանջով։ Հայաստանի պատվիրակ Միշայի խոսքով ելույթից առաջ հուզված չէ, անելու է ամեն ինչ, որպեսի լավագույնս ներկայանա միջազգային հանդիսատեսին։ Ամենամեծ երազանքս իհարկե սահմաններում խաղաղություն ունենալն է եւ ես ամեն ինչ կանեմ, որ լավ երկեմ ու բոլորին պատմեմ Արցախի մասին, նշել է փոքրիկ Միշան։ միջազգային լրահոսից Ռուսաստանի Դաշնությունը չի պատրաստվում Հայաստանին ու Ադրբեջանին պարտադրել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման նողված ինչ որ պատրաստի բաղադրատոմսեր։ Մոսկվան պատրաստ է աջակցել հակամարտող կողմերի առած յուրաքանչյուր առաջարկին։ Ինչպես նշում է Ռիարուն, այսօր այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ուզում եմ առանձնահատուկ ընդգծել, որ մենք ամենևին էլ չենք փորձում Ադրբեջանին ու Հայաստանին ինչ որ պատրաստի բաղադրատոմսեր պարտադրել վստահել։ Կողմերը պետք է իրենք համաձայնության գան եւ առանց արտաքին ճնշման հանգեն երկուստեք ընդունելի լուծման։ Սա է մեր հստակ դիրքորոշումը, ասել է Պուտինն ադրբեջանական Ազերթաջ պետական լրատվական գործակալությանը օգոստոսի 8-ին Բաքու կատարելի քայսին ընթարաշ տված հարցազրույցում։ Ռուսաստանի ղեկավարն ընդգծել է, որ փոխզիջման հասնելը ենթադրում է տարածքային ամբողջականության եւ ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքների միջև օպտիմալ հավասարակշռության ձեռքբերում։ Իհարկե, կարգավորման նպատակը պետք է լինի պայմանավորվածությունն առայն որ կողմերից եւ ոչ մեկը չի ճանաչվելու որպես հաղթող կամ պարտվող։ Զիջումները պետք է փոխադարձ լինեն, իսկ դրանից բխող շահերը ակնհայտ Ադրբեջանի ու Հայաստանի հանդրության համար, իսկ Ռուսաստանն իր հերթին պատրաստական է աջակցել հակամարտության լուծման այն տարբերակին, որը ձեռք կտա բոլոր կողմերին ու մյուս միջնորդների հետ հանդես գալ որպես կարգավորման երաշխավոր, հավելել է Ռուսաստանի նախագահը։ Ստամբուլից ժողովրդահանրապետական կուսակցության ցուցակով ընտրված հայկին պատգամավոր Սելինա Դողանը Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովում բարձրացրել է հեղաշրջման փորձից հետո Թուրքիայում առաջացած քաղաքական մտնոլորտում փոքրամասնությունների անապահով զգալու հարցը։ Այդ մասին հաղորդում է Ակունքնետը։ Աղբյուրի համաձայն Թուրքիայի խորհրդարանում եզդինների խնդիրների ուսումնասիրության վերաբերյալ առաջարկի քննարկումների շրջանակում Սելինա Դուղանը շեշտել է Թուրքիայում բոլոր փոքրամասնությունների խնդիրներին անդրադառնալու անհրաժեշտության մասին։ Հայ падգամավորը նաև նշել է, թե երբ այս երկրում հետսետե նվազող որևէ փոքրամասնության խնդիր է բարձրաձայնվում, անմիջապես բարձրացվում են հող են ուզում, փոխհատուցում են պահանջում տիպի հարցեր։ Սելինա Դողանը հայտնել է, թե հասել է ժամանակը, որ եզդիների հետ մեկտեղ քննարկվեն նաև Թուրքիայում ապրող մյուս փոքրամասնությունների հարցերը եւ ընդգծել, որ վերջիներս այստեղ ատելության թիրախ են դարձել կայացրել։ Նշենք, որ Թուրքիայի խորհրդարանում եզդիների խնդիրների ուսումնասիրության վերաբերյալ առաջարկը մերժվել է արդարություն եւ զարգացում, ինչպես նաեւ ազգայնական շարժում կուսակցության падգամավորների պատճառով։ Առաջարկին կողմ են քվեարկել միայն ժողովրդահանրապետական եւ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության падգամավորները։ Մարզասերների համար Ռիո դե Ժանեյրոյում 2016 թվականի ամառային օլիմպիական խաղերի բացման արարողությանը ներկա կլինի պետությունների ու կառավարությունների 45 ղեկավար։ Ֆրանս պրես գործակալության փոխանցմամբ արարողությունն այսօր օգոստոսի 5-ին կկայանա Մարականա մարզադաշտում։ Պեկինի 2008 թվականի խաղերի բացման արարողությանը ներկա էր պետությունների ու կառավարությունների առնվազն 80 ղեկավար։ Լոնդոնի 2012 թվականի խաղերին 69, Սոչիի 2014 2014 թվականի խաղերին 50։ 31-րդ համառային օլիմպիական խաղերը տեղի կունենան օգոստոսի 5-ից 21-ը։ Երևանի Ուրարտու բասկետբոլային ակումբը հոկտեմբերից կմասնակցի Ռուսաստանի Սուպերլիգա 1-ի կանոնավոր առաջնությանը։ Թիմի կորիզը կազմելու են Հայաստանի հավաքականի խաղացողները։ Նախնական տվյալներով առաջնությանը կմասնակցի 13 թիմ։ Ուրարտուից բացի բոլորը ներկայացնում են Ռուսաստանը։ Ուրարտուն տնային հանդիպումներ է կանցկացնի Երևանի մի կամարզահամալիրում, որտեղ սկսվել են վերանորոգման աշխատանքներ։ Հուլիսին Հայաստանի հավաքականը նվաճեց Եվրոպայի փոքր երկրների առաջնության գավաթը, ինչից հետո որոշվեց ազգային թիմի մարտունակությունը պահպանելու համար հիմնադրել պրոֆեսիոնալ բասկետբոլային ակումբ, որը կմասնակցի կանոնավոր առաջնության։ Եվ վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական ամպամածություն, առավելապես առանց ստեղումների եղանակ, երեկոյան ժամերին առանձին վայրերում հնարավոր է ամպրոպ, վարկյանում 2-ից 7 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 18 մետր հեռագությամբ հարաբարեմտյան կամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 18-ից 21 ցելսիուսը 30-ից 35 աստիճան։ Տակություն։